عن عبد الله بن حنين كتوك عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمصر بن مخرمة قام عبد الله بن عباس والمصر بن مخرمة اختلف بالأبواء ولختلفيان كتك إنه هيل النيتوى الأبواء فقال ابن عباس أكسيم بن عباس يغسل المحرم رأسه من يكورميا أعوشا كشاكي وقال المسور miswar miswar akasema la yaghsilu ra'sahu mwenye kuhirimia haoshi kichwa chake قال akasema Abdullah ibn Hunain فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ابن عباس akanituma niende kwa abi ayyub al-ansari radhiallahu anhu fawajadtuhu nikamkuta yaktasilu anaoga baina al-qarnaini baina ya hizo miti miwili au nguzo mbili e, wa huwa na yeye yastatiru bithaubi amejistiri amejiziba na kwa nguo fasallamtu alayhi nikamtolea salam faqala akasema man hadha nani wewe fakultu nikasema ana abdullah ibn hunain mimi ni abdullah ibn hunain arsalani ilaika ibn abbas amenituma kwako ibn abbas yasaluka na kuuliza kaifa kana rasulullah sallam namna gani alikuwa bwana mtume sallam yaksilu ra'sahu akiosha kichwa chake wa huwa محرم هل يقوم بمن يكويرميا فوضع أبو أيوب بيده على الثوب أكويك مكنواك أبو أيوب جوينغوه فتقطاه أكينا ميشا لنغوه حتى بدا لي رأسه مبقى نكاكيون كشتاك ثم قال للإنسان كيش أكم بيمت يسب عليه الماء أم مني ما جيجياك اسبب ينمينا يعني فصب على رأسه ويمتو akammiminia juu ya kichwa chake thumma haraka rasahu kisha akaosha kwa maana aka aka kichwa chake akasugua kichwa chake biadaihi kwa mikono yake miwili fa aqbala bihima wa adbara akaanza usoni mwa kichwa chake na nyuma akamalizia nyuma thumma qala kisha akasema hakadha hivi ndivyo raaituhu sallallahu alaihi wasallam nimemuona bwana mtume salam yafal akifanya wa fi riwayatin na katika riwaya nyingine faqala al-miswar li ibn abbas miswar akamwambia ibn abbas la umarika ba'daha abada sitojadiliana na wewe tena baada ya leo nam ibn uthaymeen rahimahullahu katika fawaidi ya hadithi hii akazitaja nyingi lakini moja katika hizo ni hii kwamba jawazu ghasli muhrim kwamba inajuzu kwa mtu mwenye kuhirimia kufanya nini kuoga wa tahrikihi biyadaihi eh, eh, almuhrim ra'sa yani kuosha kichwa chake na kukisugua kichwa chake kwa mikono yake miwili kwa hivyo hii ni moja katika faida ambayo tunaipata kwamba mwenye kuhirimia ni ruksa kwake kuoga na vile vile anasema shekhe jawazi ikhtisali almuhrim ndio hiyo hiyo kwamba inajuzu kuoga lianna ghasli rasi inma yuhtaju ilayhi fi rasul jingine jawazu fi fil ilmi liidhhari alhaq inajuzu kuleta munadhara munadhara ni kama mabishano lakini mabishano haya kwa lengo la kudhihirisha haki kwamba mtu anajaribu kupinga jambo fulani alifai Eh, basi unamuelewesha eh, analeta hoja na yeye ah hapana kuna riwaya imekuja hiyo kwako dhaifu hivi na hivi mnajadiliana lakini lengo ni ili haki idhihiri hii inajuzu na sio lengo la kwamba kufanya munadhara yani munakasha eh, ili kwa ajili ya mtu kudafia kulinda heshima yake au kwa ajili ya wanaita eh, ile hali ya mtu kuwa mashuhuri eh, au ajulikane zaidi mtu kama hivyo kuna baadhi ya minakasha yafanyika lakini ukiona ile picha yenyewe saa unaona kwamba hapa hakuna swala la kudhihirisha haki hapa kuna swala la umimi hapa kuna swala la kwamba na e, mtaniona na mimi haya katika moja ya masharti tunakubaliana kwamba mhadhara huu mnakasha huu utakuwa live live eh. Manake watu wote watauona dunia nzima. Wewe unakaa na simu yako eh, basi unauona mnakasha, watu wanavyonakishiana pale. Sasa ni mambo ya ria ria ria ria ria. Kwa hivyo anasema ikiwa kudhihirisha haki mnaweza kufanya mnakasha. Jambo jingine ni mashru'iyatu istitari almuhtasir wa huwa wajibu fima la yahilu an nadhar ilayhi ni sheria sasa ya kwamba mtu mwenye kuoga afuchukue stara kwa nini kwa sababu ukisoma riwaya anasema fawajadtuhu yaktasilu baina alqarnaini wa huwa yastatiru bithawbi abi ayub al-ansari radhiyallahu anhu alikuwa akioga lakini alikuwa akioga vipi amejistiri kwa nguo nguo ikaifunga nguzo hii na nguzo hii ya kisima kwa hiyo ni wajibu kwa mtu mwenye kuoga afanye stara, achukue stara. Sasa inaweza mtu akajiuliza, kwani inakuwa hakuna mastara jamani majumbani? Ndiyo, vyoo vipo, lakini mtu anaweza kwamba ameingia chooni, chooni kuna loki kule kapu, akawa asitie loki A. E, B kaingia chooni, sio tu kwamba hakutia loki, hakuufunga mlango kabisa ukaacha mlango sekwa, aoga mtu na pengine anajitambulisha kama anaoga na huku anaimba sasa. Sasa stara ni jambo la wajibu, hususan kuna kipindi hapa katika hii msikiti wetu ilikuwa <laughs> kuna watu wanaingia chooni kule wanaoga, hafungi mlango mtu. Mnani ya msikiti huu anaoga hafungi mlango sasa sijui anakusudia nini lakini cha msingi sheria inamtaka mwenye kuoga ajistiri hawa ni watu ambao wamo ndani ya majumbani usinambie tena watu wako katika maeneo ya wazi uwanda sehemu za majangwani sehemu za mashambani ndio inabidi zaidi achukue stara hayumkiniki kwamba mtu aoga katika sehemu ya uwanda au sehemu ya mtu mara nyingi watu wa vijijini huko rural areas wanaoga katika sehemu ya mtu unapopita au kuna dimbwi la maji. Waoga vipi? Kila mtu aoga ati ajiziba hapa tu eh, ajiweka hivyo hapo aoga. Pengine kuna watu watatu wanne wote waoga, wako uchi tutu. Ah, hii sio sheria ya Kiislamu. Sheria ya Kiislamu kila mtu lazima achukue stara wakati anapo e, jisaidia kwa maana ya afwan kwa, kwa kuoga na kwa faida nyingine ambayo shekhe hapa hakuelezea lakini tutaitilia maanani ni kwamba mtu anapokuwa katika ihram ashahirimia tumeona kwamba aruhusika kuoga lakini kuna baadhi ya mambo mengine hapa labda tuyataje eh, anaruhusika kwayo kwa mtu mwenye kuhirimia ya kwanza al iktisal katika vitabu vingine unaweza kuyapata nyingine ni haqqu jasad wal imtishaf eh kujisugua mwili na vile vile al imtishaf kwa maana kuchana nywele zake mtu anaruhusiwa eh faqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ummul mu'minina bi an tanfadha ra'saha wa tamtashat wa hiya muhrima katika hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari na Muslim kwamba mtume saa salam kumbe aliwahi kumwamrisha mama Aisha Allah anha afanye nini kichwa chake eh, akikunute kwa maana kutia maji na vile vile achane nywele achane nywele zake sasa kuna mtu anaweza akasema kwamba ah, lakini suala la kuchana nywele inawezekana ikawa nywele zikadondoka kitu ambacho mtu mwenye kuhirimia haruhusiwi kukata nywele. Kwa hiyo mtu anapokuhirimia aweza kuchana nywele, falau sakata minhu ba'dhu sha'ra, hata kama zitadondoka baadhi ya nywele zake basi hakuna ubaya, kwa sababu tayari amekuwa haye hakukata nywele, bali alikuwa anachana nywele. Kwa hivyo hii inaruhusika, kwa hiyo watu wasije wakaenda hija akaona kwamba mtu ni mia kwa imekatazwa kuchana nini kunyoa kwa hivyo hata mtu kuchana nywele hachani kama nywele timtimu jingine an-nadhar fi al-mir'at wa shim rayhani eh, watadawi inaruhusika kwa mtu mwenye aloshairimia kujiangalia katika kioo na vile vile kunusa manukato yani harufu nzuri na vile vile watadawi yani kujitibu bimaana kumeza dawa fa an ibn abbas kutoka ibn abbas radhiallahu anhu qala anasema katika hadithi ambayo iko katika sunan al anasema e, yashimu yashmu raihan wa yanzuru fil mir'a wa yatadawi bi akli zaiti wasaman ni kwamba ibn abbas alikuwa akivuta yani akinusa harufu nzuri ya manukato na vile vile akijiangalia katika kioo na vile vile akijitibu biakli kwa kula zaiti na samni yani samli kwa maana hiyo inajuzu mtu anapokwenda hija ameshahirimia aka ameshaoga vizuri kama tulivyoona eh, akajiangalia katika kioo akachana nywele zake aumwa aruhusika vile vile kufanya nini kumeza tablets akameza dawa nyingine mbalimbali hakuna tatizo lolote nafikiri mambo haya yaliyoruhusika ni mengi jengine e, yajuzu almuhrim an yahmila mataahu ala rasi mwenye kuhirimia anajuzu kubeba vitu vyake juu ya kichwa chake vile vile wayasab ra'sul aljarah akafunga kichwa chake kama vile vile ana matatizo ya kichwa, amepata kidonda au sadaa au anaumwa na kichwa au vitu vingine chochote. Lianna dhalika kullu laysa libasan lirasi wakadhalika yajuzu lahu wadaa thalj ala rasi litabarrud, anarusika mtu mwenye kuhirimia akaweka juu ya kichwa chake tuseme ni barafu, jua kali sana Mfano, maujaji watakwenda kuiji mwaka huu kwa kweli wamekwenda katika kipindi ambacho joto lishaanza, kwa ikawa mtu joto limekuwa kubwa sana, kwa hivyo anaweza akachukua barafu akajiweka juu ya kichwa chake ili kupunguza ile harara na mambo mengine mbalimbali ambayo e, haya nafikiri tushasoma huko nyuma. Naam, hadithi hii ni hadithi moja tu ambayo inazungumzia habari ya kuoga kwa mwenye kuhirimia.